حالان ضرورت جہاد یعنی وجوه فرضیت جهاد را الله تعالی بیان میکنه اول اینکه در راه خدا دوم برای آزاد کردن مستضعفین و اسیران شما چرا جهاد نمی کنید مالکم چی شده شما را مسلمان ها که لا تقاتلون فی سبیل الله شما قتال نمی کنید در راه خدا برای سربلندی قانون خدا برای اعلای کلمت الله و همچنین برای آزاد کردن مستضعفین برای آزاد کردن مستضعفین چرا جهاد نمی کنید اون مستضعفین تعدادی مردن تعدادی زنن تعدادی بچن اون مستضعفینی که میگویند در حالی که دعا میکنن ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها خارج بفرما ما از این قریه که اهلش خیلی ظالمن یعنی برای ما مثل زندان است از این زندان ما را بکش امروز مسلمان ها در پنجره ها بستن و شما نشسته ای مالکون چه شده شما را برای آزادی مستضعفین و اسیران شما قتال نمی کنی قتال کنی بگیری دین را اسیر کنی دو تبادل و سرا کنی بکشی دین را تا سیتر اینها کم بشه واقعا امروز ما ظالمیم و خوشحال آنها هستن که دارن نبرد آنها کامیاب کامیاب اللہ تعالی میگه اونها بمیرن هم کامیابن بمانند هم کامیابند وعده اجر عظیم برای آنها سبحان الله و بحمده چه شده حالا اینها در مکه مکرمه بسیار مسلمان های بی دفاع قدرت هجرت نداشتن رفتن 450 کیلومتر 500 کیلومتر مسافت را طی کردن به مدینه منوره رفتن برای زنانی و برای کسانی که مستذب بودن خیلی مقدور نبود به این خاطر الله سبحانه و تعالی میگه شما باید جهاد کنی تا که مسلمان های تحت فشار در دنیا آزاد بشن و جلنا آنها دعا می کنن ربنا اخرجنا من آده الكریت ظالم آلوها از این کریه که ظالمن اهل کریه کہ برائے ما ان کریے مثل زندان است وجل لنا من لدن کا ولیا قرار بده برائے ما از بر از بارگاه خودت یک دوست راست و صادقی ولی دوستی معینی وجل لنا من لدنک نصیرا قرار بده برائے ما از بارگاه خودت مددگاری مددگاری خدایا برای ما پیدا بفرما موینی برای ما پیدا بفرما دوست سمیمی برای ما پیدا بفرما نسخه دلیری دیگر جا فرمود من یقاتل فی سبیل الله نسخه اول بود نسخه بیان کر برای دلیری به هر حال مجاهد کشته بشی غالب بشی وعده اجر فنعتیه اجر عظیما اکنون الله تعالی میگه شما حزب اللهی باید کتال کنید بر حزب شیاطین غالب بشید نسخه دلیری و ترغیب الالجهاد الذین آمنو آنا که ایمان آوردن که طالب میکنن در راه خدا مورد نظر مؤمنین اونها برای اعلاع و حاکمیت دین خدا اینها که طالب میکنن انا که کف کردن مثل بوش و بلر و شارون که طالب میکنن در راه شیطان مورد نظر کفار این هست انا در راه شیطان که طالب میکنن لذا فقاتلهم اولیاء الشیطان اے حزب اللہ شما قتال کنید با اولیاء شیطان ان قید الشیطان کان ضعیفا مکر و ترپند شیطان در برابر مکر و ترپند خدا خیلی ضعیفند اگرچه تدابیر غلب را انجام میدهند امداد غیبی شوان، هم تمام ترفند ها ضعیفند شما قتال کنید همینه که ماشاءالله اونهایی که قتال میکنن کاملا بین آیات الهی کاملا و انشاءالله غلبه هست ان قید شیطان کان ضعیفا لیکن سروران گرامی ما مسلمان ها عجیبی ما که امروز نام خدا را گرفتیم پردا همه دنیا برای ما تسخیر بشه حالا که سنت الهی چنین نیست شما دیدید که پیغمبر اسلام از بعثتش تا آزادی خانه کعبه نه دیگه جای معمولی 21 سال طول کشید اینجا محمد و رسول الله است اونجا خانه کعبه در سیطره کفاره نه مدت زیادی و حتی من گاهی میگم از ولادت پیغمبر تا آزادی خانه کعبه 61 سال طول کشید رسول پاک صلی بود خانه کعبه 61 سال در موجودگی سید الاولین والآخرین در, در اشغال کفار بود مومن باید همتش عالی باشد حالا شما نگاه کنید حضرت موسی را تا آزادی قوم و غرق شدن دشمن چقدر سال طول کشید در میدان تیخی عقب نشینی از جهاد کردن چقدر طول کشید چهل سال این مجاهدین همراه حضرت موسی را الله تعالی در اون میدان تبید کرد بله تخلفات مسلمان تا زنده است باید در راه خدا باشد در میدان قتال باشد نماز بخانه روزه بگیره حج بکنه زکات بده ذکر کنه تلاوت کنه این وسائل مسلمان تا آخری لحظه زندگیش مسلمان نباید عقب نشینی کنه.